amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze muri makuru y'ikirundi yahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na jini anje hamwe na albert nduwayo amakuru tugira tubashikirize akabagizwe agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ikibazo cha leta giha uburenganzira abanyeshuri bo mu mwaka wa gatandatu kuja mu mashuri y'akarorero ivyo bita école d'excellence mu gifaransa kizokogwa kuri uyu wa kane abanyeshuri bagategerezwa kuba barungitswe n’ishure bava ko bitwaje n'urupapuro rw'amanota umukuru w'umutumba wa Kiremba Rirare nawe ni mu ntara ya Bururi aherutse gukurwa muri aya mabanga na mustanteri kuba atubahirije urugendo rw'umukuru w'igihugu waherutsemo kikaba ari kimwe mu byo yagirizwa imifuko y'isima cyangwa amafaranga nibyo bisabwa ku ishuri rya sokati ku musaga ni mu gisagara cya bujumbura kugira ababyeyi baronswe ibibanza by'abana ariko ibyo ngo birabavuna bagasaba ko vyohagarara. imyaka mirongo ibiri n'umwe isabwa muri za nkino zihuza ibihugu byo mu karere ka afurika buseruko ngo ntirikirubahirizwa bikavugwa n'umumenyereza w'umugwinserukiragihugu w'abigeme mu rukino rwa netball inyuma yo gutsindwa na tanzania ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi abakozi ba leta bitaba inama zitunganywa n'umuryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko batagira uruhushya rwa leta ngo bagiye gufatirwa ingingo za ruhasha ibyo biri mu rwandiko rwemejwe n'inama shikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatanu umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta yashikirije mu itangazo risoza iyo nama kw'ingingo zi zikomeye zifatigwa mu nama yo muri uwo muryango zitaja mu ngiro ku gihe ubunyamabanga bukuru bw'umuryango w'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko buratunganya amanama kenshi akaba yitabwa n'abakozi bakuru bakuru ba leta be n'abashikiranganje muri ayo manama hakaba hafatirwamo imyanzuro be n'ingingo zitari nke ariko ikibonekeza kikaba ari uko kenshi ishyirwa mu ngiro z'ibyapfunditswe risa n'iryikwega cyane ni muri iyo mpamvu hatunganijwe amanama ku bushikiranganje bwose kugira ngo higwe icyokorwa kugira ngo izo ngingo n'izo myanzuro bifatirwa muri uwo muryango bijye mu ngiro hano mu gihugu cyacu kandi ntiducereze ibindi bihugu mu kwinjira nyakuri mu muryango rusange urwo rwandiko rero rurerekana ibyokorwa mu ntumbero yo kwitegurira bene izo nama zitunganywa n'umuryango w'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko na cyane cyane abazitaba bazohore bagenda batekerewe ijambo ry'aho igihugu gihagaze kuri iki cyangwa kuri kiriya bazoshyigikira icyarimwe mu gihe cy'amanama ategekanijwe inama y'abashikiranganje kandi yarashinze yuko ingingo ruhasha zizozaho zifatirwa abakozi ba leta baca ku ruhande bakajya kwitaba aya manama atunganijwe muri uwo muryango ku izina rya leta y'u Burundi ataburenganzira n’uruhushya rwa leta bahawe bimwe biyita ordre de muri iyo nama nshikiranganje kandi haremejwe integuro y'itegeko rigenga ingene uruhusha rwo gutwara umuduga rufatwa eh, ruhagarikwa rukongera rukakwa uwaruhawe Filipo Nzobona riba yamenyesheje ko amasanganya yo mu ibarabara atagabanutse nk'uko byari byitezwe mu gushyiraho itegeko rigenga urujya n'uruza mu mabarabara ni umuvuduko urenze urugero abapakira n'abatwara imizigo ukutariko akaborerwe ibiyayuramutwe n'ibindi muri iyo ntumbero rero iyi nteguro kugira ngo ishyireho ingingo zishyira mu ngiro canke zunganira amategeko agenga uruja n'uruza ku mabarabara izo ngingo nshasha nazo zikaba zihera ku guhagarikwa k'uruhusha ugendesha kugendesha icyuma mu ibarabara gushika kwa kwa burundu urwo ruhusha bivanye n'umuremere bw'ikosa canke ukwisubiriza mu makosa ko kwibutsa yuko iyo nteguro nayo nyene yarigeze kwigwa n'inamashikiranganje hanyuma ikirayisubiza inyuma kugira ngo ibanze yunganirwe muri bimwe bimwe inama y'abashikiranganje imaze kuraba integuro yahinyanyuwe ishikirijwe yaciye yemeza Filipo Nzobonaribano umuvugizi wa leta y'u Burundi kuri wa kabiri no munsi leta yatanze wakaruhuko bikaba biri mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi aho bumenyesha ko ari umunsi mukuru w'intama kuba isilamu mu makuru ajanye n'indero naho abavyeyi barondera ibibanza vy'abana ku ishure nshingiro bita Sokati ku Musaga kubuyobozi bubako buryo bw'umurengera bemeza ko atawufise uruvugiro atawufise na kuruvugiro adatanze umufuko w'isima canke ibiri canke naho ngo agatanga amafaranga bikwiranye bagasaba ko ivyo bintu byohagarara kuko ngo amikoro ari make muri kino gihe n'inkuru tubaza Naomi Nitegeka Iryo shuri bita Sokarti riherereye ku ibarabara rya 18 mu kinanira ca Musaga. Uyu muvyeyi yemeza kugiye ugiye kuhasaba ishure muri no minsi adafise isima canke amafaranga yo kuyigura atacaronka. Udafise 2025 ndakwakira kandi musavye resho ntayaguha. Avuga yuko wari nama bagize abo bayigize ntawo bizi ko arabavye ntawo uzabaribo kandi nayo bayatoza nibaza ko yotanga icemezo yatoje yakiriye. Agabo ni wayaronka azozira aho zozoronka. Ico abo bavyeyi basaba nuko ubushikira ubushikiranganji bw'indero bwo basubiza agateka mu kubakura ko umuruho w’ibyo basabwa mu gihe baba bagiye gusaba ibibanza by'abana umuyobozi w'iryo shure ntashima kuvugira kuri micro. mugabo yemeza ko byavuye mu nama ku ruhande rw'iwe urongoye komite y'abavyeyi ashikiriza ko mucegeranyo yaronse abavyeyi hafi mirongo itanu aribo bakoranye bumvikana uburyo bwo gufasha ishure Pacerizo nkiza akavuga ko atobabuza Jiwe sinahava ndababuza gufasha ishure muco umwe ashoboye ico gusa ntokwemera nuko hogira uza kwakwa ibiza gufasha ishuri atavyiyemereye atanavyiyumvamwo aho je niho nca numva ko ari ho hoba haragahaze wajeje komite y'abavyeyi ariko aremeza ko hari ibyo atari bwumve ngo agahinda k'abavyeyi batemera iyo ngingo arakumva agategekanya kubonana nabo vyega kugira ntihagire uhohoterwa nari mfise amakuru hirya no hino gusa ariko kubera ako gahinda numvise ntegerezwa guca rero nshikira umuyobozi ndetse nabo bose dushinzwe iyo komite abo dusanga iyo komite kugira ngo dukore ivyihuta turabe yuko ata mwene gihugu yohohoterwa na cyane cyane mu bijanye no kuronka kibanza mu buyobozi bw'iryo shuri Sokarti basaba umufuko w'isima canke ibiri bivanye n'urugero rw'ishuri rirondegwa kuwuzanya umwana avuye ahandi itiko nshikiranganje ryo mu kwezi kw'indwi guheze rihamagarira abayobozi b'amashuri kutaka ikintu na kimwe yaba amafaranga canke ibikoresho abavyeyi barondera ibibanza vy'abana ku mashure arakoze Naomi tugume muri icyo gisata cy'indero aho tubamenyesha ko ikibazo cyo kwinjira mu mwaka w'indwi w'amashuri y'akarorero ayo bita Ecole d'excellence mu rurimi rw'igifaransa kizokogwa kuri uyu wa kane bikaba biri mu itangazo ry'ubushikiranganji bw'indero aho bumenyesha kandi ko abanyeshuri bari ku rutonde rwo gukora icyo kibazo bategerezwa kuba barungitswe n'ishuri bava ko bakibangikanya n'urupapuro rw'amanota baronse mu ishuri ruriko ikidodo c'ishure n'umukono w'umuyobozi waryo ubwo bushikiranganje bukabandanya bumenyesha ko abanyeshure bategerezwa kuza bimosheje imishatsi kandi bambaye umwambaro w'ishure abayobozi b'indero mu makomine bagasabwa kumenyesha bo vyega ibibanza bazokoreramwo babicishije ku bayobozi b'amashure n'abanyeshuri batanu mu barenga cumi bahejeje ku ishuri ry'uburimyi Bikarusi barafunzwe kuva ku wa cumi kuno kwezi inyuma yo guheza ikibazo gitanga uburenganzira bwo kujya muri kaminuza mu bajejwe indero muri komine ya buhiga bemeza ko iryo fungwa ry'abo banyeshuri batanu hakaba haranga umwiza abanyeshuri batamenyekanye bari mu bari ko bakora icyo kibazo cya leta harimwo nabo kuri Itabu cyo kimwe n'abavuye ku mashuri agera kuri atandatu basesa imfungurwa haciye hakorana inama yo kumenya babikoze abanyeshuri babajijwe ntibavuze na kimwe nk'uko amakuru ava ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya karusi abandanya bivuga ku igenekerezo kuno kwezi inama ihagarariwe na buramatari w'intara ya karusi ifata ingingoko abanyeshuri baserukira abandi uko ari batanu mu bisata bine binjizwa ibohero kandi niko byahavuye bigenda bikavugwa ko no muri iyo nama hari haciye hafatwa ingingo abanyeshuri bose bo mu bisata bine byo ngaho kuri itabu bagera ku ijana mirongo ine n'umunani batazoronswa impamyabushobozi zabo baterekanye abasesha izo mfungugwa ingingo ihakanwa n'urongoye indero muri komine ya buhiga kubwiwe ngo iyo ngingo ntiyafashwe ahubwo ngo bwari uburyo bwo kugira bakora amatohoza ngo hamenyekane by'ukuri abasesha izo mfungurwa nayo buramatari w'intara ya karusi kariniya mbarushimana ariwe bivugwa ko yari arongoye iyo nama akaba yatubwiye ko afatiriwe kandi ko atabyinshi yovuga kuri iyo dosiye dushatse kumenya icyo abanyeshuri batanu bafungiwe gushika ubu umushyikiriza umushikirizamanza mukuru wa repubulika mu ntara ya karusi akaba yatumenyesheje ko iyo dosiye iri muri parake kandi ko bafunzwe bagirizwa gushaka guhungabanya ibikorwa byari ko biranguka kuri iryo shure rya itabu ivyo navyo bikaba byari byo gukora ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza isanganiro isanganiro iradiyo amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine musitanteri wa komine bururi mu ntara ya bururi yarakuye mu mabanga yiwe yo kurongora umutumba wa kiremba rirare daniel mbaza umutima kimwe mu byo yagirizwa ni kutubaha no kubahiriza urugendo rw'umukuru w'igihugu aherutsemo muri yo komine daniel mbaza umutima akavuga ko ibyo yagirizwa ari ibinyoma kumva ataramenya n'inkuru ya jean Pierre Misago nk'ikete rimukura mu mabanga yiwe yo kurongora umutumba wa kiremba rirale ikete ryamushikiriye kuri uyu wa gatandatu mbaza umutima daniyeli benshi bazi ku izina rya bidani yagirizwa na musanteri wa komine bururi ko urugendo rw'umukuru w'igihugu ruherutse kubera muri iyo komine ikindi ngo ntiyitaho ibikorwa by'iterambere rusange kandi asiba kenshi yisubiriza mu manama y'umutekano nta mpande yo kutubaha no gusuzugura urongoye zone muzengo umutumba kiremba rirare utwagwamwo kuri ivyo vyagirije mbaze umutima Daniel bita bidani avuga ko atana kimwe gifashe avuga ko igihe umukuru w'igihugu yagenderiye komine yahamagariye abanyagihugu arongoye kumwitaba kandi ngo n'ivyabona biriho ko ivyo ikindi ngo gusiba amanama vyokwerekanwa n'intonde z'abitaba ayo manama nayo ngo ugusuzugura urongoye zone muzenga ngo nta kete arabona rimusaba kuvyirekura ko aho niho afatira mu kuvuga ko ivyo vyagirije atafatiro bifise akavuga ko agiye kwitura inama ya komine bururi ngo imutunganirize tubajije ndestore nije imbere musanteri wa komine bururi gutomora neza ivyo vyagirije nuko yaba afite ububasha bwo gufata hamwe n'iyo ngingo yavuze ko twovuga ibyo yiyandikiye mu ikete gusa jean Pierre misago ibururi radiyo isanganiro arakunze misago umwembe w'amafi nawo ngo wifashe neza muri kino gihe mu kiyaga cya tanganyika bikavugwa na Gabrielle Butoyi arongoye ishirahamwe ry'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu Burundi ahavuga ko hanini byatumwe n'ihinduka ry'ibihe hamwe no kugwanya uburovyi butemewe n'amategeko ngo hari n'ibindi bikorwa by’isuku biriko birakogwa kumye hay'uburovyi ya Rumonge ngo kugira ngo ikiyaga kibandanye gisa neza n'amamiliyari darenga biri niyagiye kuronswa abanyagihugu mu ntara ya Ngozi bashoreye ikawa yabo muri Sogestare Ngozi nyuma rugendo umugwi washyizweho na leta wagize mu mpera z’indwi ngozi leta yaremeye gutanga ayo mafaranga y'abo banyagihugu amahangari n'amatonorero yagiragurishwe na sojesitari ngozi nayo aca ajya muri leta mu makuru y'inkino naho bamwe mu bamenyereza n'abakinnyi b'abarundi bitabye za nkino zihuza imigwi yavuye mu bihugu byo mu karere ka Afrika buseruko baridoga ko imigwi yavuye mu bindi bihugu itubahirije amategeko ajanye n'imyaka abakinnyi bategerezwa kuba bafise mu bushikiranganje bw'inkino n'imico kama baremeza ko amategeko yahonyanzwe Laurent Imana umuyobozi ajejwe inkino zo ku rwego rwo hejuru sport d'élite mu gifaransa aho muri ubwo bushikiranganje kavuga ko mu myaka iza hazokorwa manama menshi kugira ibyo by'imyaka byubahirizwe n'inkuru tubaza Evariste Nzikobanyanga inyuma y'aho umugwi serukiragihugu w'u Burundi w'abigeme amenyereza mu rukino rwa netball utsindiwe kuri w'Imana n'umugwi gihugu wa Tanzania amanota mirongo irindwi n’icyenda kuri cumi nane umumenyereza na Karutimana Evariste yashikirije ko amategeko atari ko arubahirizwa mu gihe wewe yegeranije abigeme batarenze imyaka mirongo ibiri n'umwe umumenyereza avuga ko ku rundi ruhande bazanye abakinyi barenze imyaka bwa mbere bwobwo mwabonye turi mu kibuga twakinye n'abantu badusumba twege twahawe itegeko yuko duseregishona kuko hariho nk’abakinnyi bava ruguru bamaze indwi zibiri ngaho usanga bava mu mihana bamwe ugasanga bava mu kanyosha abandi mu gatumba abandi mu gatunguru gushika kuri antrenema ugasanga biragoranye rimwe na rimwe baranasiba ugasanga ntibikunze wumva tutari hamwe abakinnyi ngo babe hamwe ntibikunda kugira ngo dushe kuronka intsinzi cyo cyatumye dutsindwe no munsi eka no mu bushikiranganje bw'imico kama n'inkino baremeza ko amategeko agenga inkino za kano karere hari ibihugu bitayubahirije umuyobozi mukuru ajejwe inkino zo ku rwego rwo hejuru akavuga ko bahisemo kureka iyo migwi mva mvamakungu iringo barengeje imyaka mu ntumbero yo gukomeza ubucuti Laurent Nzeyimana akavuga ko ico ari ikibazo kizotorerwa umuti mu nkino zo mu myaka iza zizobera mu bindi bihugu karere tifuza yuko tuko kwicara mu manama akaba menshi yo gutegura zino nkino kugira ngo duce hirya no hino amategeko azigenga kandi turabe yuko koko izi nkino kuvuga bwa mbere tuzitegura ni ibisanzwe ko haba ututagenda neza kugira ngo eh, mwiza kuza bibere ikigwa ikindi gihugu tutunga z'iyo nkino hanyuma babigire neza kurusha hanyuma natwe mu ikigwa nyamukuru ku nkino cumi na zibiri zari zitegekanijwe muri iryo higanwa rya mbere ry'akarere ka afurika y'ubuseruko umunani gusa nizo ziri ko ziraba zine zakuwe ku rutonde kuko ibihugu bimwe bimwe bitazanye abanonotsi bazikina arakoze varisitonzi ko banyanka mu kurangiza no makuru tubamenyeshe ko itegeko rijanye n'ingena makora atozwa na ingena amatagisi y'amakomine atozwa amenyesha kwayo mategeko adatahugwa kumwe n'abacamanza hamwe n'abakozi b'ico kigo bigatuma hibonekeza utunenge mu kuntu imanza zicibwa ari two tugiye gukosogwa ni hano amakuru twari twabateguriye kuri uno mutagaci yarangirira reka nshimire mwebwe mwese mwadukurikiye nshimire jini anje ndahiteho yaramfashije mu buhinga bw'ibyuma